خیمے की हूं رو رہی मासूम معصوم मासूम को توں त सिया یتیم درتے दर तेरे انتظار بول प्यास कोलूं हरे बाल बौल चार त प्यास कोलूं हरे बाल बौल चार अस पी हुरदा पाणी तिला تسیاں तसिया दमाश ہوں हिकु वार में आ तूं